повним ім'ям по батькові та прізвищем Микола Степанович Шатько. Відзначалася категоричністю. Жодних, мені здається, мій погляд і тому подібних застережень. Чи є у вашому розпорядженні підлеглі? Є 18 чоловік, і всі як один дуже здібні. Чи задовольняють вони вас як керівника? Цілком і повністю. Чи задовольняєте ви їх, на ваш погляд? Задовольняю, інакше написав би заяву про звільнення. Чи ваш керівник відповідає своєму призначенню? Ні. Чому? Йому бракує здібностей адміністратора. Категоричність твершень, підкреслена відвертість при наявності підпису, вживали з викликом явно розрахований на те, що все буде передано Гапанові. Ні, помиляєтеся, Микола Степановичу. Гапанові ми цього не перекажемо, а от з вами спробуємо відвертіше поговорити. Маринич обмінявся пачками з будяком, але нічого цікавого для себе в інших анкетах уже не знайшов. На запитання, чи директор інституту відповідає своєму призначенню. Переважна більшість дала ухильну відповідь, решта ствердну. Так, директор на місці. Але в жодній анкеті не було й натяку на те, що гапан сатрап, деспот, який знущається над працівниками. Звідки ж це міг узяти колишній працівник вокзального медпункту? Дивно. Вадим Вадимович, щоразу протираючи окуляри в масивній оправі, задоволено вигукував. О, тут є над чим подумати. Маринич передав йому всі анкети, крім тих трьох, що відклав для себе, і сказав. Що ж, товаришин, справу зроблено, спасибі. Це ми вам маємо дякувати, що допомогли з анкетами, закивав Вадим Вадимович. Треба ще зайти попрощатися з Григорієм Антоновичем, подякувати йому за спаяння. А як же, обов'язково зайдемо. Тоді ви, товариші, можете йти, дозволив будяк своїм. А процедурну частину ми вже з Анатолієм Івановичем проведемо. То, може, і я піду на червоноармійську? стиха запитав кучерявий. Маринич кивнув. Жанна Іванівна вже відверто кокетувала з ним. Ви хочете ще раз зайти до Григорія Антоновича? У нього там начальник лабораторії якісь невідкладні справи, щебетала вона. Але одну хвилинку, я зараз загляну, дам знати, Григорію Антоновичу, що ви тут чекаєте. Вона зникла за дверима, за мить вийшла і гостинним помахом руки запросила їх до кабінету. Гаразд, Мироне Трохимовичу, давайте завтра вранці докінчимо нашу розмову. Гапан проведжав до дверей начальника лабораторії. До побачення. А ви, товариші, заходьте, прошу сідати. Ну, як наші відповіді? Цікаві, дуже цікаві. Є над чим працювати, захоплено вигукував будяк. Після обробки обов'язково надішлемо вам свої рекомендації. А поки що дякуємо за допомогу. Біля виходу з інституту Маринич дочекався Шатька. Додому, Микола Степановичу, цілком Слушне запитання людині, яка виходить з роботи, засміявся Шицько, трясучи кучериками. Е, так, у принципі, як полюбляють казати штатні доповідачі е, додому. Але по дорозі, ви вже мені даруєте таку розпусту, хотілося б завернути під башту, перехилити е, зо два кухлі пива. З обіду мріяв. Чудова ідея, блеснув у долоні Маринич. Беріть мене з собою. Кафе бар під баштою неподалік. Маринич розраховував, що довго там не затримається, але помилився. Черга за пивом тягнулася через увесь зал, піднімалася з підвалу по сходах аж на вулицю. Та це не змінило намірів шацька. Ого, почав було Маринич. Це, мабуть, не менше як на годину. Пусте. Хоч за море плисти, аби пива випити, засміявся Шацько. І Маринич зрозумів, доведеться стояти. Краще, товаришу соціолога, розкажіть, до яких висновків ви прийшли після ознайомлення з анкетами.